abashitsi kakera abashitsi kakera kuri agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi amahoro neza mwebwe muwandanya gukurikira radiyo y'isanganiro kaze mu kiganiro agashitsi mu gashitsi uno munsi tuza kugaruka ku bisokozo tugaza gushimikira cyane cyane ahavuye ibyo bisokozo n'ingene ibyo bisokozo byifashe muri kino gihe mu gashitsi muteramanye n'umwigisha muri kaminuza Pierre Claver Mukarabe muri iki kiganiro mwateguriwe na Alain Desire neza. sangwa ikaze ibisokoza ntawe uzoguhenda ngo arazi iyo byavuye iyo mico n'imigenzo tuyisangiye twese nijya bita amateka amateka rero ni nko kuwumbaza uti mbega wowe ayo n'amateka yawe umugabo uhora wumva ko bavuga agateka ka muntu urumva ko batavuga ngo amateka y'umuntu bavuga agateka muntu. Nagateka utoshobora gusigura umva ni ingendo ni ingero n'ingendo y'urya muntu mugabo isa n'iy'uwundi muntu abantu ntibakironka umwanya ugusokoza naje ndavyirabira kiwanje ariko waba uvyirabikubwiye mugabana banje ntavyo ndababwira kiretse babimbajije iyo baronse yo kwishuri wabo bababaye babajije canke ubundi muntu akabimbaza abakunda kubimbaza n'abantu bayiburaya kuko hari irungu hoho ivyo rero mpora ndabibarungikira nk'ivyo bisokozo rero ubu nta bikoresho birahakwa rero kuzimangana ni ukuvuga rero twebwe iyi mico n'imigenzo yacu igiye guhenebera igihe cyose tuticarana n'umuryango tuvugane nk'utwo dutebure guhenebera mugomba kuvuga ko umuco ushobora kubwira ko ntidusubire kuwutora niko n'ibisokozo bigenda birengana mu bantu b'abarundi ariko hari utundi tujambo tuvuka dususa ni ngombwa abantu bahinga babijemwo eh, babyandike tubyandike n'abandi babimenye nk'ubu ni uguhakarorero sokwe sokwe karibonera nk'umwana w'agahuza ndaguhaye nagiwe ntacyo nzi urumva nk'ubu niko ndagusigurira ako nako n'akararo ndaguhaye ko nk'akari gashasha karibonera nk'umwana w'agahunzi nk'ubu ushobora kuba inshuti ni agatotsi kuko ugahonyoye kaca eh, kakurya ni akana gaciye ubwenge kuko kabajije kigobyora twa kundi twavuga umugabo wumva akosa kake rero sino kwihebura jewe cyane ihebuza abantu kuko abana bariko bariga abantu bariko bariga mugabo turifuza ko bogira ku ntambwe kubyandika twabwira utwo dusokozo dushingiye ku majambo tubona yubu ntaho bigigwa je ngenda heje ntaho ndabibona nk'ubu ndatangaye imwe na wewe uje kubimbaza musanze kubiruka bimbaza nimwe nakubwira kugira ubwenge bwengera abandi ni ukuvuga abana banje nanjye umunsi ucavuze duca mbwira abana bacumviriza akajisi k'abakera akajisi sokwe umunani mubi e, abana hm? inka aho tubuze ku nka no ku ntuze tubuze ku nka no ku mba tuvuye tume ku nka no ku mba hm? tubuze ibibwabwa ko biyonka ibyana by'ibibwa birayonka n'ibyana nk'ibindi byana by'inka mugabo amabere kandi ni amabere amwe umubyeyi asa n'uwundi mugabo urumva ingene abarundi bameze kubera inka ifite agaciro gahambaye ntangere imbwa irakwega ikintu karakuzanye divine wayimenyerera mugabo kubera tuyigereranya n'inka yoyo kandi byose tubikeneye tuba dufata akari umunani n'umwe sokwe n'iroza aho twese turaririye umwe inkono ku ziko wabitora turaririye umwe turaririye umwe akaryoshye ntikarya umwe hmm? turi mu gihugu kimwe turi bene mugabo umwe ni ukuvuga agasokozo karaja mu ntumbero bita context ni ukuvuga kabisa insiguro ijyanye n'intumbero karoreshamo karoramo ni ukuvuga ahantu kubera twese tuza gusangira si ukuvuga yuko tuza gusangira iriya gusa mm. turashobora kukavuga turindira ijambo akajambo kamwe Kajamu umwe wese agaca kumva uku kubera ashobora kuba yakatowe ukuntu agashyira mu ryungane ugasanga ubundi abyumvise ukundi kuntu mugabo yabyubatse neza nicyo rero dusaba tuti hamwe umukuru w'igihugu dushyiraho rwa rwego rujejwe gucungira ingene indimi zivugwa n’ibirizi muri byo buba bwiza tuzaba turababanguranye murangiza none impanuro mwotanga mwebwe n'iyihe mwisunze ibi by'ibisokozo uwo mubyeyi wese atari mu rubanza akaba ari muhira akagira imana akaba ari muhira niyegera abana hajya bahejeje gusubiramo two kwiga tw'inyigisho barose tugategura byo ku ishuri bace baje hamwe basohokotse abana babone kuko no ku ishuri barabyiga bazuca bikurikiye ubwa kabiri tuba dukwiye kwamizaho imico myiza y'abasokuru ni ukuvuga uwo wese turafise uruhara ntangere tutabigize uba duhemutse igihe tutazokurikiza ibisokozo kugira bivemo izo nsiguro n'inyigisho zituma abandi baca ubwenge ubwa gatatu ni ingene umuntu ashobora gukoresha ubwenge bw'imyimenyerezo mu bwenge akamenya akoresheje ubwenge akavuga ikintu akavuga iki icyo gisokozo kivuga hariya akavuga iki mugasanga bavuze kumwe mu bunywero bakabiyaga naho nyine kuko naho nyine hari abavuga ko baterama iyo rero unyoye inzoga mu bunywero ugataha niyo nda yuzuye inzoga ntuba utahanye n'ijambo mugabo urashobora kuvuga agasokozo ugaca utahana ku mwana akazokumva umukoro agazokumva akaca akagendera agakoresha agashyize kagera ikiganiro agashitsi cy'uno munsi giciye kigarukira twari duteramiye ku bisokozo aho twari ko dushimikira cyane cyane ahavuye ibyo bisokozo umwigisha muri kaminuza Pierre Claver Mukarabe ati ibyo bisokozo biva mu bantu bose twashimikiye kandi ku ibyo bisokozo byifashe muri kino gihe aho umwigisha muri kaminuza akabona ko abantu bose bakwiye kugumya ako karanga k'ibisokozo murakoze mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro arakoze umwigisha muri kaminuza Pierre Claver vehe mukarabe ikiganiro cuno munsi mwari mwagiteguriwe na Alain Desire Bukeye neza murakoze agashitsi agashitsi ikiganiro kiba yagira kubijanye n'akaranga k'abarundi agashitsi